Kunyari, tawag ah, na nga, susulat pa ako eh. Kunyari may hawak si Jesse at ah, ito ay eh, tubig. Yan, tubig. Yan, sige next. Tapos madumi. Kung meron post dyan ng makaba. Tapos ilalagay ko yung post dito. Yung matumig yun, anong mangyayari? General science lead, bakit ganun? May post, may tubig of course. Tapos inaano ko dito, dun sa baso nyo na may madumi. Tapos may tubig, kaling sa post. Tuloy-tuloy yung patak. Ilalagay ko doon, anong mangyayari ko? Natulog dito yun. Ayos ah! Tira! yung ano doon sa maruming tubig? manili. So, okay, so dapat may illustration ka manili. Eh. Hindi ko lang nakuha kasi yung aking mertile, tile at batawag ba? O sang, kalimutan. Anyway, pero mamaya gagamitin kayong yung ganyang uh, tamaan ako, bihira. Ito na nga yung sinasabi ni Kuya Makuya. Okay. So dito tayo ngayon pa rin sa ating ito nga series ng demonology. At maganda itong isi-share ko sa inyo ngayon. Pero konting review lang, lalo tigit sa mga uh, hindi masyadong nakapakinig ng ganitong topic natin. Sige to. Ikaw na talaga nandiyan tol, ano? Na-miss ah, ko si Zane. Pwede ka naman. Zane, para sanay ako kay Zane. Eh. Yung pangalan, Zane! Ganun. Hindi ako sanay tol na tol. Yun. Yan, sige Zane. Sige. Okay, ito review lang to ha. Nalaman na natin ito. Pagdating kay Plato, okay, sa philosophical na usapan, ang hindi maniwala sa supernatural ay isang kamangmangan. Word niya yun. Therefore, lahat, ang kung sakali man na may napapakinggan kayo sa YouTube o lahat ng university sa bansang Pilipinas na may kinalaman sa dalawang salitang ito na nagmamatalino sa panahon ngayon, Bopol Simoy. Kasi si Plato, yung Hokage ng philosophical world, na kung saan si Plato bago pa lumabas si Aristotle at lahat ng mga nagmamatalinong filosofo, pinatunayan ni Plato na merong existence ng supernatural. Therefore, yung tinatawag na atheism at saka Charles Darwinianism or evolution ay isang sa malalim na Tagalog kahungtagan. Ano na yan sa inyo dito. Wala eh. Wala akong time eh. Wala talaga yan. Walang sinabi yan sa totoo lang. Nagmamagaling lang yung mga ganun. Alam, minsan nagpapapansin. Yung mga sabi, ateista. Alam niya, ateista? Ibig sabihin, hindi naniniwala sa Diyos. Yung mga minsan nagmamayabang sa YouTube, TikTok, o kaya dyan sa UP, o kaya, ano bang, akala mo, ang tatalino nila. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Walang klase. Pero kung i-interviewin mo ang dahilan, kasi bigo sa buhay ganun lang naman, na nakuha ng love life, kulang sa love life, kulang sa pagmamahal lang, parang ganun. Eh, kulang ako, kulang sa aruga. Sasabihin mo lang Diyos. Anyway, So may existence ng supernatural. Kapag ang isang tao o kabataan ay hindi naniniwala sa existence ng supernatural, nakuwala yun. Wala yun. Sorry to say, it could be hate speech sa panahon ito, pero kabobohan yun. Okay? Next! Ayon kay Jesus, wag na si Plato, si Jesus na lang. The Son of God. Sabi niya, si Satan ay ama ng kasinwalingan. At yung number one na technique ni Satan ay deception. Okay? By the way, yung usang yan, member natin yan dito. Dalas kong kapiling yan sa umaga. Okay? Hindi ko pa yan napapangalan. Eh. Sa'yo na lang gusto pangalan ko sa puso. Jade? <laughs> Sana. Sana. Sana, no? <laughs> Babae ba yun? Hindi ko ba na? Okay. Okay, next slide. Yeah. Oh, sa Genesis 3, ipinapakita na ang Diablo ay tunay, buhay at aktibong nagsasalita ng kasinungalingan sa ating puso at isipan sa pamagitan ng idea. Idea. Okay? Napag-usapan na natin yan. Next! Ay, bigla ako nagutom. Mix, yellow corn lang kasi kinain ko kanina. Oh, mas ba yun? Ay, ano ba yan? Tapos may ganitong trabaho. Yun, eh. ayon kay Shepherd of Permas. Ito, ah, alam niyo na to. Bibilang ito. May umiimpluensyang mga spirito. It could be angels o kaya demons sa puso at isip ng tao. Interpretation niya ni uh, ng pastor sa Hermas. Next. And then, napakahusay na theologian sa ESP ninyo kapag na may nababasa ko yung pangalan doon na Santo Tomas de Aquino, si Aquinas yun. Ayoko ng translation na Aquino, si parang Minoy Aquino. Aquinas is good. Yun yun, yun yung moral na kinukot sa inyong ESP, si Aquinas yun. Napakahusay na theologian ng Catholic at theologian din natin. Okay? Hindi pa-Roman Catholic Catholic. Wow, napakagandang background, Lord. Eh, talagang gusto ko lang talaga sa last Okay. So sabi ni Aquinas, may kakayahang i-communicate ng angel o ng demon yung kanilang idea. Okay? The next Okay, eto na. Eto yung question natin sa umagang ito. Natatrabawin ko for 20 minutes. 11.35. Okay? Let's, let's start ako 11.15, imanin eh. na tayo dito eh. Dami na kasi natin sa program. Beth, pwede pa hawakan ng tubig ko? Ang maganda pag dito sa harap, parang nagiging bossing ako, bitch. Okay. So, eto yung question natin ngayon. Ito yung bago natin tutuklasin. That's why pinapa-attend ko kayo. But maka-record to. So yung nilalagay ko dun sa GC natin, balikan nyo lang sa mga hindi nakakarinig. Nandoon yan. Pati mga biro ko dito, kung sino pinapangalanan ko, nakarecord yan. I think kanina yata si Touch eh. Yung salbahe, na-record yata yun. So ito yung ating question niya. Pwede nyo bang pakibasa habang lumalago ako ng tubig? 1, 2, 3, go! Okay. Ano yung tagpuan? Saan yung tagpuan? Ito yun. Okay? So, i-relate natin itong topic na ito dito sa place natin. Now, in po na kayang balikan ano, sa mga ano natin, mga kabarkada natin. Ah, muling dumalo, may recording tayo. Kung pag nasa GC kayo, kung sakaling wala kayo sa GC namin, papaad ko kayo doon. May mga recording doon, may link. Basta makikita nyo mga yan. Pero sa atin dito, alam na natin yung idea. No? Nagko-communicate talaga ng idea yung demonyo. Pinag-aralan natin yan, philosophical, biblical, and theological way. Pero ito, i-relate natin practically dito sa place natin. Ito, sa bawat araw, kunyari ngayon, ngayong araw na to, tapos mamaya uuwi tayo, pag uwi natin hanggang Saturday o hanggang Sunday ng 9 o'clock ng pagpunta uli natin dito next Sunday, lahat kayo, sa totoo lang, kinausap kayo, binulungan, either ng demonyo o ng anghel. Hindi kayo makakawala dyan. Kahit hindi kayo naniniwala o kaya'y nakakaramdam pa ng masyadong mystical na karanasan sa demonyo at anghel, pero ang totoo niyan, araw-araw, lagi kayong binubulungan ng mga anghel o demonyo. Nakikinig man kayo o hindi. Okay? At sa ating pagpapatuloy na pag-aaral, sa totoo lang, gusto, <laughs> uh, ah, wala pa akong <laughs> naituro ito eh. Pero gusto ko lang i, i, i, parang isingit kung iniisip ng bawat isa sa atin na yung pakikipag-usap ng demonyo o kaya ng anghel, dalawang inaano ko no, mga espiritu kasi. Yan. Ay tuwing kapag nasa kwarto ka lang, hindi. Sa totoo lang, kahit nasa jeep ka, kahit minsan bumibili ka ng yelo at ang sungit ng babaeng binilhan mo, tapos na nasisira yung araw mo kasi sinungitan ka bumili, something. O kaya meron ka dyan nakasala, nakasabay dyan sa daan, tapos alam mo yun, bigla kang tinignan, parang sinukladan ka or something. O kaya papatawid ka, tapos eh, yung, alam mo yun, yung driver, walang control man lang sa sarili, na masasakisak. Ganon. Lahat ng yun actually, meron yung influence ng spiritual world. Hindi lang natin alam kasi hindi kayo tinuturuan. Naririnig niyo ba yan sa YouTube? Naririnig niyo ba yan sa mga teachers niyo, magulang ninyo, o sino mang professor, o sino mang idol na artista, Koreano, O Amerikano, o Netflix, or TikTok? Hey! Kasi hindi naman yan pinag-uusapan sa mundong ito eh. Hindi kasi siya sikat. Bakit? Kasi may pumipigil ng ganyang usapan. Kasi kapag kapag ano, kapag sumikat ang idea ng supernatural sa mundo, ay nako, may mar may matinding mangyayari. Kapag sumikat ang idea ng supernatural, maraming mangyayari. Para titino ang mundo. Eh, ayaw yan ng demonyo. Kaya, hindi niya pinapasikat ang usapang supernatural. Now, alam ko yan. Bakit? Alam ni Kuya Pramdino, ako yung demonologist na tinatawag. Yan ay aking bread and butter. Humihinga ako ng sa demonyo. Sa anghel na rin. Hindi lang demonyo na. Sobra naman. Eh. Hindi demonyo lang. Okay, ganito. Okay. So, So itong question na ito napakahalaga. Kasi sa totoo lang, lahat kayo, pati ako. Ay, bakit ako'y pastor dito something, hindi ako kinakausap ng ng demonyo? Hindi. Ako nga yung mas matindi pa eh. Ilang demonyo kayo nakasayot sa akin? Pero yun, so kapag nandito kayo sa tagpuan, yun yung nagiging solusyon o gamot kasi marami siyang mga idea, kung sa demonyo lang ha, ah, na ibinato o ibinulong sa isip mo. Ngayon ang question, paano yun palayasin? Okay. Anong sagot? Say. Simpleng sagot. Ito lang. Sa pamagitan ng idea ng Diyos. Kung merong idea ng demonyo, meron ding idea ng Diyos. Okay? Ah, 10 minutes na lang. Ba't ang bilis ng ano yun? Basahin natin tong verse na ito kung may uh, Sige, sige. Merong isang verse na sinabi si St. Paul, napakaraming talata sa Bible. Sa totoo lang, na pwede akong magamit. Abutin tayo ng one year dito. Pero ito na lang, okay? meron siyang sinasabi na gagamitin natin to explain yung something na idea ng Diyos at kung bakit napakahalaga na pumupunta kayo ng church o tayo ng church. Nagkikita tayo sa church. Okay? Ito yun. Sabi ni St. Paul, hindi sabi ni Kuya Francis, nagbabasa lang ako. Okay? Kaya ang pagsasalita sa iba't ibang wika na hindi natutunan, sino nang nakaranig dito sa born again world o nabalitaan sa born again world, born again din tayo na tinatawag, ng salitang o ng katagang speaking in tongues? Wala pa? Wala pa, no? So talagang baguhan talaga kayo sa simbahan, ano? Anyway, isa yung mystical na something. Nung kami noon ni Mama, nung kami nasa something na isang charismatic na ano, something, ang um, speaking in tongues ganito, kapag dumating ang Holy Spirit sa isang tao, <laughs> hindi mo to, ano, kapag hiwagaan kayo, pero normal lang to, sa totoo lang eh. Kapag dumating ang Holy Spirit sa isang tao at talagang napuno siya ng, ng Holy Spirit, ng energy ng Holy Spirit, yung speaking in tongues na natatawag, kunyari nag-worship siya, bigla na lang, ito is something na supernatural, bigla na lang maririnig ng kanyang katabi, nagsasalita siya sa ibang language. Kunyari, bigla siyang nagsalita sa wikang Grego, o kaya Hebrew, o kaya hindi naman, hindi naman Bisaya si Nessie, pero nag-Bisaya, ay ginuho. Uy, kalugdan ka, hudyod, parang ganun. Paano tao sa magulang si Mitch? Ano nangyari sa'yo? Hindi. Tapos sasabihin ni Nessa, hindi. Magtatagalog ako. Pero ang rinig ni, ano, ni Mitch ay nagbibisaya sa yun ang tinatawag na speaking in tongues. Hindi ko makalimutan yung aking speaking in tongues dati na isang word, kung natatandaan ko pa, para ganito. Hallelujah, Shandam Kura Mahia, Kundam Masia. Hindi ko alam kung ano yun sabihin na hanggang ngayon. Ang alam ko lang, pinupuri ko ang Diyos. Ayun. Yun ang speaking in tongues ng sabi ko. Okay? Now, yung speaking in tongues hindi para sa mga mananampalataya, huwag ko na-explain, kundi para sa mga hindi mananampalataya. That is sa mga hindi Kristiyano na marinig nila. Okay? Ngunit ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos, ang mensahe ng Diyos ay pwede nating ilagay o sabihin, ito kunyari ay mensahe ng Diyos, empty, parang medicine mensahe ng Diyos ay idea. Ang ginagawa ni Kuya Francis nyo ngayon dito, nasa harapan ngayon, nagtuturo, ay nagkakas ng idea. Okay? So, ang mensahe ng Diyos ay idea. Okay? Idea. Kinuha natin ang word na idea sa term ni Plato na real world. Para kay Plato kasi, ang tunay na mundo ay hindi yung nahahawakan, kundi the world of idea. Okay? Na, hindi ko na papabalikan yun. Nasa lecture 1 natin yun. Okay, now ito. Ngunit ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay para sa mga mananampalataya. In other words, etong preaching na ito, yung pagkakasko ng idea para to sa inyo. Para to sa inyo. Hindi to para sa kanila. That's why may nabanggit yata ako kay kila Aya pa yon Something. Na kapag ako ay nag-speak yata o something, may iba akong way ng pagsasalita sa kanila kumpara sa mga tagalabas o yung sa hindi natin katagpuan kumbaga. May iba akong way ng treatment o pagsasalita, pagkukommunicate sa inyong mga katagpuan ko rito kumpara sa labas. Bakit? Kasi may iba tayong usapan kumpara sa kanila. Parang ganun siya sabi ni Paul. Okay, next na tayong verse balakad ang, ba't ang bilis? Kung nagtitipon kayong mga mananampalataya, eto, parang ginagawa natin ngayon. Kung nagtitipon kayong mga mananampalataya at lahat kayo'y nagsasalita sa iba't ibang wika, no, may senaryo dito na biglang bumagsak ang Holy Spirit, kumbaga, nung time ni Paul, at lahat ay nagsalita ng iba't ibang wika may Bisaya, may Hebrew, may Grego, may English, may ano, may Swedish or something, whatever na, na, na language po or ano. Kaso nga lang, may dumating, may bumisitang hindi magkakatagpuan or hindi uh, Kristiyano, yun. May dumating na mga marami, mga di mananampalataya at hindi alam ng inyong ginagawa. Tapos, Pagpasok nila sa pinto, ba't nagsasalita? Kunyari, lahat tayo dito, biglang nagsalita. Example lang ha, biglang nagsalita ng nagamit ko ni Bisaya, Ilocano. Tapos may mga umano dito, hindi na unawaan yung ating sinasabi. Ano bang hindi Ilocano natatandaan ko po, Brick? Jack, ano, Jack Mawat, Jack Mawat, hindi na lang natandaan ko. <laughs> Masama na. Ayun, kunyari lahat tayo dito, Jack Mawatan, Jack Mawatan, Jack Mawatan. Ganun. Ang ibig sabihin no, hindi ko maintindihan. Yung ang na natandaan ko. Pagpasok nila dyan, sa ano to? Mga baliw yata to. Iba yata to pasukan natin simbahan. Hindi yata to matino. Kasi nagsasalita tayo sa iba't ibang wika na hindi nila language. Hindi nila makunawaan. That's why ang kanilang hatod, baliw ng mga taeto yun. Parang ganun, nung time ni Paul, time pa lang ni Pablo. Hindi pa nila akala, akalain na sisiraan kayo ng bait kasi yung idea ng ating sinasabi through our words, hindi nila maunawaan. Okay? Hindi nila maunawaan. Yung words natin, yung idea ng words natin, hindi nila maunawaan. Next, say. Ngunit, ito na yung last verse ata natin. Ngunit kung lahat kayo yung nagpapahayag ng mensahe ng Diyos, ang ibig sabihin parang ganito. Kunyari, doon pa lang sa pag-invite sa worship, tapos kanina si Pogi nagsalita dito. Na-appreciate natin, pinalakpakan ko si Pogi, sumigaw ako para kay Pogi at in-appreciate natin yung sinasabi ni Pogi, lalo na si Mama, bakit? Kasi nagsasalita siya sa lingwaheng nauunawaan natin, hindi speaking in tongues. Okay? So pumapalakpak tayo, natutuwa tayo. Ganun ang ibig sabihin dito. Kung lahat kayo nagpapahayag ng mensahe ng Diyos sa paraang nauunawaan ng lahat. So yung idea na kinakas sa atin ni Pogi na-appreciate natin. Yun. Tapos, eto nga, So kung nauunawaan yung message tapos may dumating na bisita o kaya di pa kristyano, ano yung mangyayari sa kanya? Dahil nauunawaan niya yung idea o yung message. Ito yung mangyayari daw. May dumating na hindi mananampalataya na hindi alam ang inyong ginagawa, makikilala niyang makasalanan siya kasi nauunawaan niya yung sinasabi. At ito pa, at malalaman niya ang tunay niyang kalagayan. Oh, wala na akong time to explain that. Maging ang mga lihim ng kanyang puso ay mahahayag. Yung mga sekreto niya. Kaya pag pumunta kayo sa tagpuan, maaaring hindi ko alam yan. <laughs> Pero ito, hindi niyo to alam. Eh, paano ko sabihin ng konti? Kapag ako nag nagpipreach dito sa totoo lang, hindi naman masama yung tatamaan ka. Kahit ako din tinatamaan eh, pag ako nag-speak, lalo na pagpapakinggan ko na yung sinasabi ko, pag ako, Lord, it hurts, you know, Lord. Kala niyo kayo lang, pati ako rin. Kasi ako, under ako ng mandate ng Bible. Kaya kapag pinakinggan ko rin yung aking message, pati ako tinatamaan, pati ako napapaalalahanan na walang masama sa ganun. Kasi yung tama na yon yung natatamaan ka, o kaya para kang pinapatamaan, pagamat wala akong intensyon, o wala naman akong ganung iniisip, kundi nandito kasi ako sa harapan at under ako ng Holy Spirit at ng mandate ng Bible, yung idea ng Diyos na dumadali sa akin sa pamagitan ng kanyang salita, nakikipag-usap sa mga sekreto ng inyong puso. That's why, kahit na wala akong alam sa kung sino kayo, kapag ako nagsasalita, I think na-experience nyo na ito eh Di ba? Minsan pwede nyo sabihin, parang, kinako, parang ako yata ang pinapatamaan ni Kuya Francis. Pag sinabing pinapatamaan ni Kuya Francis, hindi negative yung, yung point ninyo, kundi positive. Parang kinakausap ako ni Kuya Francis. Pero ang totoo, vehicle lang ako. Parang host lang ako. Hindi ako yung tubig na nag-alis ng maruming tubig. Ako'y channel lang ng idea na gustong sabihin ng banal na kasulatan. At nung ako ay kanyang ginagawang daluyan, at yung kanyang idea ay naipapahayag ngayon, yung mga sekreto ng inyong puso na hayag, pati yung inyong o yung ating mga kamangmangan, kumbaga, napupunan. Yung bagay na hindi natin alam, ngayon nalalaman natin. Yung bagay na dati nadidimlan tayo at wala tayong gabay, ngayon meron tayong gaya at meron tayong light. Di ba? That's why napakahalaga yung napunta sa tagpuan. Kasi ganun yung isa, isang nangyayari. Tapos ah, itong nangyari na, doon sa bisitang yun, kumbaga, nahayag yung laman ng kanyang puso. At dahil dito, siya ay magpapatira pa sa pagsisisi at sasampa sa Diyos. Ibig sabihin, nagbalik loob siya sa Diyos, nakatagpo niya yung Panginoon, at siya'y naging Kristiyano. Tapos, eto yung matindi. Oh, wala na. Ito yung sinabi niya, at masasabi niya, ang Diyos ay talagang nasa piling ninyo, kasama ninyo ang Diyos. That's why, di ba? Minsan madalas kong gamitin sa prayer o kaya paalala sa inyo, lalo't minsan kapag konti tayo, way ng encouragement ko sa inyo. Nasabi ko, alam ko natatandaan niyo to, dalawa o tatlo, di ba? Na nagkakatipon sa kanyang pangalan, naroon si Jesus sa kanilang kalagitnaan. Sabi niya yun, nasusulat yun. Hindi ko yun sabi, inulit ko lang. Pero yung question natin, oh, parang question ko ngayon, okay, kung sabi niya, promise niya na dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanyang harapan, nandoon siya. Ngayon nandito siya. Pero hindi niyo siya nakikita. Hindi niyo siya nalalasap. Hindi niyo siya nararamdaman. Magkano yun man, merong ganitong datos. Dagdag yung datos ni Jesus na dalawa o tatlong nagkakatipon sa kanyang harapan, nandito siya. Pero sa paano, maraming paraan, marami pa, hindi ko kayang sabihin lahat. Pero sa paano paraan siya naririto ngayon? Paano nalaman? Paano nasabi ng nagsising na yon na nasa kanila yung Diyos? Nasusulat eh, kung tinignan. Mga captains, tuturuan ko na kayo mag-interpret next time. Okay? Wala tayong meeting kanina, pero next. Turuan ko kayo paano mag-interpret ng text. Kung titingnan niyo ang text, di ba, nasabi niya itong pananalitang ito at masasabi niyang ang Diyos ay talagang nasa piling ninyo. Kasi kapag umakit kayo ng verse 24, meron siyang napakinggang mensahe. Ito, na idea, na real world. So yung isang paraan pala ng pagbaba ni Jesus na tinutupad niya yung kanyang pangako para maramdaman at kumausap sa puso at isipan nating lahat ngayon ay sa pamagitan ng mensahe na gaya ngayon na ang tawag sa born again o sa simbahan yung ginagawa ko ngayon ay preaching. Preaching ito na tinatawag pangangaral. Pero dahil hindi, minsan, ang ginagamit natin dito, si, si Sir Clint yung ginagamit message from God's Word. Ganon. Preaching ang tawag. So sa pamagitan ng preaching, kahit minsan yung sa ginawa ni Pogi kanina, bumababa yung idea ng Diyos at kinakausap ang inyong mga isipan at pinapaalalahanan, Oy, hindi kayo nag-iisa. Hoy, bawal yan. Hoy, yung sikreto sa puso mo yan. Patawarin mo na si ganito. Ba't ka nagmasyado nagkikimkim ng ganyan? Hoy, hindi ka sumunod sa magulang mo. Inutusan ka ng suka. Hindi ka sumunod. O kaya, hoy, nagtatampuhan pa rin kayo ni ganito. Parang ganun. Saan ninyo mapapakinggan yung mga positibong idea na yan? Sa kalye ba? Sa kalsada? Hindi. Dito yan sa tagpuan. Kasi ang tagpuan, merong positibong energy. Kaya, yung question natin kanina, paano mapapalayas yung idea ng demonyo sa utak natin? Pupunta sa church. Para makas out yun. Okay. Ha, ah, ano ba yan? Isang time. Narinig niyo na ang cast out na tinatawag? Oh. Hindi pa? Ikaw, Mitch. Ha? Wash out? La, cash out. hindi, hindi cash out. Cast out yun pala. Sorry. <laughs> Uy, gusto ko yung Mitch. yung cash out. How I wish na meron tayong mag-cash out. I like it, yeah. But yung cast out, yun. Casting out. Now, maaaring hindi nyo narinig yung word na, yung phrase na cast out, but maybe narinig nyo na yung word na ito. Kung nanonood kayo ng mga pelikula na horror, exorcism, ang dami niyan sa Netflix. O, ah, halos lahat yata ng exorcism sa Netflix ay napanood ko. Now, by the way, dyan kami sa, sa Lasal, meron kami specialty pagdating sa exorcism. Pag sinabi exorcism, pagpapalayas ng demonyo. Now, <laughs> hindi lahat ng nawala. Nawala ba ako? Kita? May demonya. <laughs> okay, dito naman natapos si Kuya Francis. Dito naman natapos. Yung exorcism na tinatawag, no, ay gusto ko lang, ang dami natin paliwanag. Pero hindi lang ang ang exorcism na tinatawag ay hindi lamang may kinalaman sa may po, ng forma ng napapanood niyo sa Netflix na bumubula yung mga labi o kaya <laughs> ah, ganun. Hindi lang. Merong isang uri ng demon possession na kung saan makakalaya lamang yung tao niyan kapag pupunta sa tagpuan. Okay? May bigla akong naalalang verse. Ayun, kita nyo? Kani, sino yung nagbigay ng verse sa utak mo ngayon na ganyan? ma'am, medyo parang majujologson kayo, makukornian kayo sa sasabihin ko ngayon. Pero hindi ko to iniisip kanina, pero biglang pumasok yung verse. Siguro gusto niyang sabihin ng Holy Spirit, pwede bang basahin mo to sa kanila na may kinalaman sa exorcism na hindi yung ganun-ganun, kundi may isang uri ng demon possession na nalaganap sa lipunan ngayon, hindi alam ng maraming tao. Saan yun? Sabi ni St. Paul pa rin, ni San Pablo, Ephesians chapter 2. Okay, kaya ah, sabi na tapo, puntahan ko lang. Etong salin ng Bible na ito ay mababaw lang. Hindi ako magbabasa sa tinatawag namin King James Version. Okay, eto. Verse 1 at hanggang 3 na lang ng chapter 2 ng Ephesians or Epeso. Pinapakita ko para sa ipakita sa inyo na hindi to kuro-kuro ni Kuya Franz. Nagbabasa lang ako. Okay? At konting paliwanag, ito sabi ni Pablo, Noong una'y mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Si Satanas yun. Ang naghaharing espiritu sa mga taong suwail Tuloy ko pa, na dati tayo'y kabilang sa mga ito na muhay ayon sa pita ng laman, etc., etc. Pero yung kataga dito sa wikang Tagalog, mabaong na kataga actually. Yung kataga dito na sinabi ni Pablo, napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan yung pagkakasalin dito ay hindi masyadong tumpak, bagamat kuha ka kahit papano ang meaning. But sa King James Version, kitang-kita yung possession. Okay? Ah, sino ba may King James? Ito na lang, basta ganap. Ang ibig sabihin ng katagang iyon na napasailalim kayo, nangangahulugan ng control. Control and manipulation sapagkat yung nagahari masamang spiritong yon ay nasa in. Insan, in you. Ah, ganun. That is kung hindi pa Christian ang isang tao. Okay? Ah, so in that sense, iklian ko na lang, marami itong paliwanag, pero iniiklian ko na lang, Nung sinabi ni Satan na merong kontrol o pakahawak yung demonyo at yung kanyang mga kampon sa mga tao walang Kristo sa puso, ang point ni Paul ay ito, possess sila, pag-aari sila, control sila at kati, pati yung kanilang idea ng mga masasamang espiritu. Yun yun. That's why hindi sila mag-iisip ng sigma tayo, o kaya ay, uy, worship tayo, o kaya sabihin, alam mo, bigla akong ano eh, bigla akong pumasa sa ganitong, uh, mataas yung aking grade sa ganito, something ganyan. Pero, hindi pumapasok sa kanilang idea yung, ay, magpuri ako kay God. Wala masyad, wala masyadong ganon. Bakit? Kasi inaadlangan yun nung kumukontrol na bad spirit na nasa puso nila. Wag, yung idea niya, wag, wag, wag. Tapos sinaadlangan din silang pumunta sa church. Bakit? Kasi kapag pumunta sila sa church, yung idea na, wag, na hindi nagpapasalamat sa Diyos, mayayari yun. Kasi sa church, tuturuan sila, Hoy, umalala naman kayo sa Panginoon. Mahalin niyo si Jesus. Palagan niyo siya. Kasi sa church lang yun naririnig sa labas. Hindi. Kita? Ay, ang dami ko pang gustong sabihin, guys. Wala na akong time. Gusto ko mag-close sa prayer. Pero yung point ko dito. Kung gusto nating mapalayas yung mga masasamang idea ng masasamang spirito sa, na pumapasok sa ating puso't isipan, punta ng church punta ng tagpuan. Katagpuin si Yahweh at magkakaroon ka ng malinis na isipan at isang matuwid na paumuhay at isang pamumuhay na magkakaroon ng meaning, satisfaction at kulay maging sino ka man. Gusto kong kumanta. Amen? Let's pray. Oh God, marami pa pong dapat sabihin sa anong ito pero walang time. But I hope Holy Spirit na itong ideyang ito ay nailagay mo sa aming puso, na pinapalayas mo, ina-exercise mo kumbaga yung mga masasamang idea ng aming masamang lipunan at lalo higit ng mga bad spirits na gumagala sa aming lipunan through social media, through na politicians, through artists, celebrities, or sino pang mga, mga tinatawag na influencers ng panahong ito. O God, lahat kami nalilinis mula sa mga masasamang idea na laganap sa aming paligid sa pamagitan ng pakikipagtagpo sa iyo sa church. So Lord, we thank you for this place. We thank you for this tagpuan, Lord. This is your sanctum. Ito ang banal mong dako, Panginoon. Dito ka namin kinakatagpo. Dito bumababa ang idea mo, Lord, at kinuhugasan kami. So thank you kami, Panginoon, sa iyong idea. At Lord, ako, bagamat isang makasalanan din, bagamat isang mahina rin, at walang sinasabi kumbaga, ngunit gaya ng Os Lord, ako'y daluyan lamang Lord ng iyong idea at nagpapasalamat ako Lord sa paggamit mo sa akin. At dalangin ko, Lord, na patuloy mo akong gawing pagpapala sa mga kapatid na ito at sa marami pang dadalhin mong patuloy sa tagpuang ito. Ito ang aming panalang sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin siya.